աշխատավարձերի բարձրացում, մասնագետների պակաս, հաստիկների կրճատում, շենքային պայմանների բարելավում, անհրաժեշտ գործիքների համալրում։ Խնդիրները, որոնք կան մշակույթի ոլորտում, այսքանով չեն վերջանում։ Սրանք հարցեր են, որոնք մեկը մյուսին շարունակելով հնչեցրին մշակույթի եւ արվեստի գործիչները, որոնք այսօր եկել էին հանդիպելու պետնախարարի հետ։ Նման ձևաչափի հանդիպումները կարևոր են ոլորտում արկա հիմնախնդիրները քննարկելու եւ համակարգային բարելավումներ կատարելու համար, ասում է Արտակ Բեկլարյանը։ Պատերազմը ցույց տվեց, որ այս դաշտում էլ կային թերություններ, մշակութային վերածննդի անհրաժեշտություն կա, ասում է։ Եթե մենք կծկտուր հատվածական լուծումներ տանք, լինելու է այնպես, ինչպես միշտ։ Սակայն մեզ համար կարևոր է, որ մեր ռազմավարական նպատակներն ու ուղղությունները հստակեցրած լինենք ու հետևողական աշխատանքով, տարիների, տասնամյակների աշխատանքով հասնենք մեր ուզած նպատակներին։ Մենք միասին կարող ենք դառնալ հենց հիմնական շարժիչ ուժը, հասարակության գաղափարական արժեքային վերածննդի համար։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Անահիտ Հակոբյանի դիտարկմամբ կարևոր հիմնախնդիրներից է իրավական դաշտում թույլ տրված խախտումները, որոնք ըստ նախարարի պայմանավորված են եւ մասնագետների պակասի եւ աշխատավարձերի ցածր լինելու հետ։ Նախարարը անդրադարձավ նաեւ վերջին շրջանում քննարկումների առիթ հանդիսացած հաստիկային կրճատումներին։ Պարզաբանում է. Բոլոր սերտավորական կենտրոնները կապված են մեկը մյուսի հետ եւ նույն մասնագետ ուսուցիչները, ովքեր աշխատում են տարբեր հիմնարկներում, կամա թե ակամա, ոչ դունավոր, ելնելով այն իրավիճակից, որ օակների տնօրենները համապատասխան մասնագետներ չեն գտել, մի մասը գործել է օրինական դաշտերել, մի մասն է օգտվելով առիթից անօրեն կերպով, աշխատանքի են ընդունել մարդկանց, գործիչների, արվեստի, մշակույթի, որով ստեղծվել է մի այնպիսի իրավիճակ, երբ ոչ մի դունավոր ես կասեի, գյուղերի կոակների տնօրենները թույլատրել խախտումներ։ Ձեր են մեղադրում, ասում են նախարարը աշխատանքից ազատում է մարդկանց, բայց այն դա միտումնավոր չենք հանում, մենք փորձում ենք դեռ կարգավորել իրավապահությունները, թե աշխատանքային օրենսգրքով, թե կոակների մասին օրենքով եւ թե քաղաքարարության օրենքով Անահիտ Հակոբյանի խոսքով նման խնդրի հիմքը ցածր աշխատավարձն է։ Այս կարծիքին են նաև ոլորտի ներկայացուցիչները։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարը առաջարկում է վերանայել պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումներն ու թեկուզ քիչ, բայց ավելացնել մշակութային գործունեություն ծավալողների աշխատավարձերը եւ հստակ պահանջներ դնել նրանց առաջ, պատրաստել իրավահաջորդներ եւ համապատասխան մասնագետներ։ Պետնախարարը խոստացավ հետամուտ լինել խնդրի կարգավորմանը։ Ես ընդունում եմ, որ միանշանակորեն մշակույթի որ ոլորտում աշխատավարձերը շատ-շատ ավելի ցածր են, քան պետք է լինեին։ Կարծում եմ, որ պետք է առաջիկա տարիներին փուլ-փուլ բարձրացնենք եւ որոշակի միջին մակարդակի գոնե հասցնենք։ Միանգամից ցավոք սրտի չեն կարողանալու բարձրացնել, դա հարկա հնարավորություններից է կախված, բայց ես գոնե իմ լիազորությունների շրջանակներում այնքանով որքանով ես որոշում կայացնողը լինեմ կամ ազդեցություն ունենամ հենց հաջորդ տարվա մասով էլ արդեն որոշակի լուծումներ ես տալու եմ Հանդիպմանը մի խումբ գործիչներ առաջարկեցին ԿԳՄՍ նախարարությունից առանձնացնել մշակույթի ոլորտն ու ստեղծել առանձին գերատեսչություն։ Պետնախարարի խոսքով հարցը կքննարկվի եւ հիմնավոր պատճառներ հայտնաբերելու դեպքում անհրաժեշտ միջամտություն կցուցաբերվի։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։